աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի ռադիոյն կնդիրներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակ հաղորդման հերթական թողարկումն է։ Վերջին մի քանի օրը շատ հագեցած էին զանազան աշխարհակղական զարգացումներով եւ կարեւոր զարգացումներով։ Ինչ վերաբերում է մեր տարածաշրջանին, Արցախին, հայոց պետականության, ապա Ադրբեջանը շարունակել է ապակառուցողական իր քաղաքականությունը։ Մարտի 9-ին մասնավորապես Ադրբեջանի զինված ուժերը կրկին խախտել են զինադադարի ռեժիմը, կրակ բացելով հայկական դիրքերի վրա վերին շորժա գյուղի մոտակայքում։ Բարեբախտաբար մեր կողմից դժուժացներ զոհեր չկան։ Այս վերջի օրերին Ադրբեջանը նաև իդեմս Իլհամ Ալիևի մի շարք շատ կոշտ ապակառուցողական հայտարարություններ արել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Այսպես նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ ԵՀԿ Մինսկի խումբը ցանկանում էր սառեցնել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, ընդմի սարեցն է, եւ որ Ադրբեջանը դրա հետ չի համաձայնվել, դրա համար կիրառել է ուժ եւ ուժի միջոցով գրավել է իր տարածքները։ Այն արդարացնելով որ սա իրենց իրավական դիրույթի մեջ է գտնվում։ Բնական է, որ նման հայտարարությունները ոչ այլ ինչ են, քան ցավալապաշտական քաղաքականություն, եւ այդ ցավալապաշտությունը չի սահմանափակվում միայն հայոց պետականությամբ, Արցախի, Հայաստանի նկատմամբ տարբեր տիպի քաղաքական դրսևորումներով։ Նույն Ադրբեջանը իրականացնում է Իրանի դեմ։ Այսպես Բաքվում տեղի է ունեցել այսպես կոչված Բաքվի գլոբալ ֆորումը, որի շրջանակներում տարբեր երկրների թե քաղաքական, թե հասարակական շրջանակների ներկայացուցիչներ են ժամանել Բաքում։ Այսպես Նոբելյան մրցանակակիր Իրանացի հայտնի դիսիդենտ կամ բնական է, ասենք, պետական կառավարման համակարգի դեմ դուրս եկող հայտնի գործիչ Շիրի Էբադին հայտարել է, որ անհրաժեշտ է օգնել Իրանում իշխանապահություն անել։ Սա այդ անznավորությունը կոչ է անում նման քաղաքականություն իրականացնել Բաքվից որ Իրանի ժողովուրդը պետք է լինի ազատ, որ Իրանը դարձել է մի աննորմալ երկիր եւ պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի այնտեղ իշխանապողությունը լինի։ Բնական է, որ պաշտոնական Թեհրանը շատ վատ է արձագանքում նման զարգացումներին եւ ոչ միայն հրետորաբանությամբ, այլ գործով։ Շուտով մենք կտեսնենք նաեւ ինչ թվում է հակարակ քայլեր։ Վերջի մի քանի օրերի ընթացքում հակաիրանական քայլեր է ձեռնարկել նաեւ ԱՄՆ-ն։ Այսպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ են կիրառելու Չինաստանի որոշ կազմակերպությունների նկատմամբ, որովհետև ըստ ամերիկյան աղբյուրների նրանք օգնում են Իրանին անօթաչու թռչող սարքեր պատրաստել։ Իսկ վերջին օրերին նաև կարևոր զարգացում է եղել այն, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բանակի գլխավոր շտաբի պետը հայտարել է, որ խորացնելու են հարաբերությունները Սիրիայի ժողովրդավարական ուժերի հետ, որի կորիզը կազմում են քրդական ինքնապաշտպանության ջոկատները, սա ոչ այլ ինչ է, քան նաև Սիրիայում իրենց դիրքերի ամրապնդում քրդական հարցում ԱՄՆ-ի դերակատարության բարձրացում։ Տեսնեք ինչով է այն ինչ զարգացում է ապրելու, այստեղ կան երկակի մոտեցումներ, նախ եւ առաջ, այո, քրդական գործոնն է ուժեղանում, բայց մյուս կողմից նաև Սիրիան է թուլանում, միևնույն ժամանակ նաև քրդերը ստանում են ինչ որտեղ նաև աջակցություն ընդդեմ Թուրքիայի։ Տեսնեք, շատ հետաքրքիր զարգացում տեսնում է, պետք է անպայման հետևենք այդ զարգացումներին։ Իսկ վերջի մի քանի օրերին Իրանում նույնպես տեղի ունեցան կարևոր զարգացումներ, այսպես Իրանը եւ Ռուսաստանը համաձայնել են Su-35 կործանիչների արկովաճարքի մասին պայմանագրի շուրջ։ Իրանը կստանա այդ ինքնաթիռները, որը շատ-շատ կարևոր ռազմաքաղաքական մի քայլ է Իրանի պաշտպանությունը ուժեղացնելու համար։ Բացի դրանից Իրանի հատուկ ծառայությունները հայտարարել են, որ որոշ դպրոցներում Իրանի տեղի ունեցել երեխաների թունավորում, աղջիկ աշակերտների։ Իհարկե, սա էլ է մի նաև ձև Իրանի ներքաղաքական իրավիճակը ապակայունացնելու եւ հենց դրա մասին է խոսում Իրանի հատուկ ծառայությունների ղեկավարությունը։ Այսպես այս բոլորը ցույց է տալիս այս զարգացումները, որ իսկապես Իրանի նկատմամբ շատ հատուկ ուշադրություն են դարձնում տարբեր ուժային կենտրոններ։ Ուկրաինայում նույնպես հետաքի զարգացումներ տեղի ունեցան, պատերազմը կատաղի եւ թեժ շարունակվում է, ռուսական ուժերը առաջ են ընթանում։ Այս ամենի ներքո կենտրոնական հետախուզության վարչության պետը հայտարել է ԱՄՆ-ի Ուիլյամս Բենսը, որ մոտակա 4-5-6 ամիսները քրիտիկական կլինեն Ուկրաինայում եւ հենց նրանք փաստորեն որոշեն Ուկրաինայի ճակատագիր եւ Ուկրաինա ապագան։ Ընդհանուր առմամբ իհարկե շատ ու շատ տվյալներ եւ աղբյուրներ ասում են, որ միջև սույն թվականի նոյեմբեր պետք է արդեն ընդհանուր առմամբ པարզ լինի։ Բնական է, որ ամենահավանական սցենարը այն է լինել, որ Ուկրաինան պարզապես բաժանվի կոչենք դա ազատության գոտիներ, թե չգիտեմ, պետական սահմաններ, բայց իհարկե սա լինելու է առաջի քայլը, հետագայում սկսվելու է նաև պայքարը տարբեր երկրների միջև Ուկրաինայում իրենց դիրքերը ամրապնդելու։ Լինի դա Լեհաստան, Հունգարիա, այն տարածքներում, որը չմտնի ռուսական ազգության գոտի, իսկ մնացածը բնական է լինելու է, եթե լինի արդեն ռուսական ազգության գոտում, այլ ռեժիմ է գործելու այնտեղ։ Վերջի մի քանի օրերին հետաքի զարգացումներ եւ վտանգավոր տեղ ունեցան նաեւ մեզ Դնեստրում։ Հարգելի ունկնդիրներ, մենք մշտապես անդրադառնում ենք ճանաչված պետությունների եւ այսպես մեզ Դնեստրի Մոլդովական հանրապետությունում կանխվել է ահաբեկչական գործողություն, որը միտված է եղել վերացնելու երկրի նախագահին, եւ ըստ Մեզնեստրի հատուկ ծառայությունների այս ամենի հետևին կազմակերպիչը հանդիսանում Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունները։ Ահա բեկչական ակտը կանխվել է, բայց սա եւս մեկական ցույց է տալիս, որ Մեզնեստրը աստիճանաբար այդ կետը, այդ տարածաշրջանը դառնում է եւս մի հակամարտության թեժ գոտի։ Իհարկե Աստված մեարացծ է, բայց աշխարհակահաղականությունը ունի իր օրենքները։ Այսպիսինն էին թանկագին բարեկամներ։ Հիմնական զարգացումները վերջի մի քանի օրերի կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Աստված պահապան մեր երկրին եւ ձեր բոլորին։ Կհանդիպենք։